Čitanje iz Svetog Evanđelja po Luki. Hvala pravedan i pobožan, koji čekaše utehu Izrailjevu, i duh sveti beše na njemu. I njemu beše duh sveti otkrio, da neće videti smrti dok ne vidi Hrista gospodnjega. I duhom vođen dođe u hram, I kad unesoše roditelji dete Isusa da izvrše na njemu ono što je uobičajeno po zakonu, on ga uze u naručje svoje i blagoslovi Boga i reče Sada otpuštaš u miru slugu svojega gospode po reči svojoj, jer videše oči moje spasenje tvoje koje si ugotovio pred licem sviju naroda. Svetlost da prosvećuje neznabošce i slavu naroda Tvojega. više od mjesec dana od proslave rođenja našeg spasitelja, evo do sutrašnje proslave sretenja, velikom brzinom ulazimo iz praznika u praznik, sakupljajući dragocenosti, ali ne dragocenosti u vidu drago kamenja i materijalnih dobara, koje koriste telo i to za kratko vreme, već dragocenosti duhovnih, koje duša prikuplja i u sebe slaže i čuva ih kao otkup za večnost. I zaista, već opijeni od mnoštva praznika, koji nas, eto, prebacuju iz ovog sveta u onaj viši, u onu drugu realnost, tamo gde nam je, kako i apostol Petar rekao kada je video preobraženoga gospoda, da nam je dobro biti. I evo nas pred posljednjom stanicom, pred ulazak u veliki i časni post, kada će se već osnovni tom bogosluženja izmeniti, ima da ne manje prevodeći u večnost, ipak će imati pokajnički, pokajnički ton. A sutna, sutra pred nama praznik sretenja i evo Skupi smo se da u dušu svoju smestimo i tu dragocenost. A takođe sutra slavimo i spomen na strašni sud gospodnji kojim nas crkva priprema za ulazak u veliki post usmiravajući našu misao i prenoseći je u budućnost kada ćemo se svi naći na onom strašnom mestu gde će se odlučivati sudbine sviju naroda. Pa eto, upravo o tome bismo hteli da vam predložimo i u pomoć smo pozvali našeg velikog svetitelja Avu Justina, da i on uzme učešća u ovoj proslavi i da saslušamo reč njegovu kroz reč njegovu i njega samog, da doživimo i da se, da Bog da, što bolje pripremimo i za časni post, a i za taj strašni dan suda. Pa poslušajmo prepodobnu avu. Beseda je održana na nedelju Mesopusnu 1956. godine. Iz ovoga sveta vode samo dva puta u onaj svet. Put u život večni i put u oganj večni. To je blagovest ove nedelje. U evanđelju koje se čita I svaki od nas mora ići tim putem, hteo ili ne. I mene i tebe, i moj put, i tvoj put, odvode u život večni ili u muku večnu. Trećeg puta nema. A koji je to put što vodi u život večni? Bratoljublje. U svakom čoveku vidiš brata svog. A koji je to put što vodi u muku večnu? Samoljublje, samo sebe vidiš i nikoga više. I bratoljublje i samoljublje odvode na strašni sud. Gle, teli ili ne, svi narodi i danas idu tim putem. I veliki i mali narodi, i oni najmoćniji i oni najsiromašniji. Svi oni povezani zajedno idu ka strašnome sudu. I naš narod, srpski narod, ma kojim putem išao, svi se stiču dva puta i oni vode na strašni sud. Veliki narodi, Engleska, Rusija, Amerika, Francuska, sve jedno. Njihovi se putevi slivaju u jedan put koji vodi na strašni sud. To nisam ja izmislio, nego evanđelje Hristovo svedoči. Svi će se narodi iskupiti kada On, car slave, bude sudio svetu. Nema velikog čoveka u ovome svetu, ako ne bude veliki na dan strašnog suda Hristovog. Šta znači ljudske slavopojke? Mi izvikujemo nekog za velikog, te ova je veliki državnik, onaj veliki sportista, ovaj veliki umetnik. Ali šta su naše hvale ljudske? zujanje komaraca. O, kako je teško biti čovek. I ja i ti, svi mi, najbolje ćemo sebe izmeriti kosmo ako izmerimo sebe na dan strašnog suda. Blesak munje zaliva srce svakog greha u tebi. A ti kakav izgledaš. Tako meri sebe, ne obmanjuj sebe i nemoj reći, gospode, ja sam učinio to i to, veliki sam ja. Gle, strašni sud reći će da li si veliki. Ali gle, evo ide istina Hristova u evanđelju. Ko su veliki? Ko su ti pravednici? To su oni koji su išli putem bratoljublja. A šta je bratoljublje? Gospod nam je danas kazao kroz čudesno evanđelje. To je tajna koju gataju evropljani i ne mogu da nađu. Evropa viče bratoljublje, bratoljublje, bratoljublje, a neprekidni je pokolj, pokolj, pokolj. Gde se više viče o bratoljublju, a gde je više pokolja nego u Evropi? Zato što je Evropa čoveka proglasila za majmuna. Kako ću voleti majmuna? A Gospod Hristos, čuli ste danas njegovu čudesnu blagovest. Šta je bratoljublje? Bratoljublje nije ništa drugo nego Hristoljublje Eto, to je velika istina koju je Gospod objavio u današnjem svetom evanđelju. Iz njegove reči koje on izgovara vidi se bratoljublje, jer gladan bejah i nahraniste me, žedan bejah i napojiste me, nad bejah i odenuste me, bolestan bejah i obiđoste me, u tamnici bejah i posetiste me. A pravednici u čudu pitaju – Gospode, kad te vide smo gladna i ne hrani smo. Ti si živeo davno, a ja u 20. veku. Kako sam ja tebe mogao da nahranim? Da, ali kada si nahranio jednog od ove najmanje braće, mene si nahranio. A ko su braća tvoja? Svaki čovek. Gle, ko je bio manji od razbojnika? šta se zbiva. U tom čoveku Gospod Hristos otkriva ljudsko biće. I Gospod mu veli, duša će tvoja biti danas sa mnom u raju. A kako to, Gospode? Jesi li ti u svakom čoveku, i u onim najgorim, kao i u najboljim, i u najprljavijim, kao i u najčistijim? Kakva je to tajna? Svet je Gospod Hristos stvorio. Svakom čoveku dao je Hristos dušu i svako nosi dušu koju mu Bog daje. Čovek je slika Božja. Mi se rađamo i nosimo sliku Gospoda Hrista. Svaki čovek u ovome svetu. I tako kad ti činiš dobro čoveku u ovome svetu, u stvari ti činiš dobro samome gospodu Hristu. Zato on veli, ako učiniste jednom od najmanje braće, meni učiniste. Gle, služiti ljudima, kako? Bratoljubljem. To znači služiti samome gospodu Hristu, I ti znaš da to vodi u život večni. I gle, Gospod Hristos je i došao u ovaj svet da tu istinu objavi i dao nam evanđelje da se toj istini učimo. Da u svakom čoveku gledamo svog besmrtnog brata i da mu služimo kao takvom. Mi hrišćani samo to i radimo, što se trudimo. Jer često vidiš čoveka, a on često puta premoren kalom greha i strasti. A gospod je dušu dao i zato došao da obnovi taj lik svetom vrlinom. I kad se moliš i milostinju deliš ili se kaješ Ti stalno taj lik Hristov ulepšavaš u sebi. I hrišćani su pravi hristonosci. Sećate se šta je gospod rekao kada se javio Savlu na putu za Damask. Savle, Savle, zašto me goniš? Savle za prepašćem vidi svetlost i pita, ko si ti, gospode? Ja sam Hristos, koga ti goniš jer goneći decu moju ti mene goniš. I osta Savle slep tri dana i ništa nije video. Eto i apostol Pavle potvrđuje današnje sveto evanđelje gospoda Hrista. U stvari mi živimo u Hristu i On živi u nama. I ti si hrišćanin sve dotle ako je gospod Hristos u tebi a pravednicima kojima spasitelj govori nasledite carstvo nebesko, to su ti hristonosci. I u ovome svetu gledaju svog brata, gledaju ikonu Hristovu, jer hrišćanin, pravi hrišćanin, traži u svetu najvećeg grešnika, traži ga kao brata. Ne osuđuje grešnika zbog greha, jer Gospod je dao pokajanje za popravku, za izmenu života. Ne ubijati grešnika zbog greha, eto istine. Mrazi greh, a voli grešnika. To je Hristoljublje. Tako hrišćani žive u ovome svetu, tako postaju hristonosci. Jer kako smo mi hrišćani ako ne primenjujemo evanđelje? Jer znamo mnogo, i bit ćemo mnogo bijeni ako ne ispunjujemo evanđelje Hristovo. Teško nama. Čuli ste današnje evanđelje. Da, to je pravi put. A svaki čovek i svako ljudsko biće na ovoj zemlji je Hristovo sazdanje. Malo Hristovo evanđelje. A onaj drugi put koji je on, To je put samoljublja, put nebratoljublja, to je put nehristoljublja. Čovek koji se nalazi na tom putu ne priznaje u čoveku stvorenje Božje, nego ga gleda kao na životinju. E, to je taj najveći greh. Evo Evropa se davi i umreti mora što je odbacila gospoda Hrista. Govore, čoveka nije Bog stvorio, To čovek, to je biće koje je slučajno stvoreno. Tako se po njima ispilio taj njihov čovek. Tako uče ljudi koji su na putu ne bratoljublja, ne kristoljublja. Ne gledaju čoveka kao brata, već kao potomka zverova. Šta je to? To je najveći greh. Jer činiti ono što čovek čini, to je božansko veličanstvo, To je carsko veličanstvo prema Božjem veličanstvu koje čovek nosi. I ti, čoveče, postupaš sa čovekom kao sa zverom, a Evropa samo to i radi. Ali pošto je proglasila da je čovek od majmuna, onda drugo se i nije ni moglo očekivati. To je greh što je Evropa odbacila gospoda Hrista, zato se i guši u svojim krvoprolićima. Svejedno, radili ovo ili ono, mi idemo na strašni sud. Svaki čovek i svako ljudsko biće. To je ono što se traži po Hristu. Milosrđe. Zato se u današnjim divnim pesmama peva da je milosrđe carica vrlina, ona zadobija molitvu, post, veru, ljubav, blagost, uzdržanje, krotost. Pošto se pogrešno uzima da milosredna dela činimo iz gordosti, iz samoljublja, takva dela se ne primaju. Sveti Simeon, novi bogosloveli, dobro koje se ne čini na dobar način i nije dobro. Čovek koji posti da bi ga ljudi videli, gubi svoju vrednost koja se čini iz samoljublja. I smirenje je lažno ako se pokaže iz samoljubivih razloga. Gubi svaku vrednost. Ako ti istinski posećuješ svog bližnjeg, posećuješ kao svog brata, svoju sestru, onda Hrista posećuješ. A ako ti posećuješ bližnjeg iz gordosti, propalo je tvoje dobro koje učiniš iz samoljublja. Tako samoljublje pokosi sve vrline. Evo primjera. Fariseja Gordov, sa njim počinje veliki post. On je gordošću svojemu propastio sva dobra koja je imao. Postio je, ali pogordi se. Eh, pogledajte šta ja dajem Tako je govorio Bogu. Tako je strašna gordost, strašno samoljublje. A gordost nije ništa drugo do samoljublje. Neću tebe, Bože. To je prvo rekao satana i postao đavo i pogubio sebe za uvek. A milostinja, milosrđe hrišćanina, to je glavno, da u svakom sužnju gleda svog brata po Hristu. U svakom grešniku gleda svog brata, u svakom prosjaku gleda svoga brata i kao takav da pomaže svakom. To je ono što je večno i gospod to želi. I kada ti daš, on će reći, dobro slugo, dobri i verni. A onima koji su s leve strane, čuli ste šta gospod govori, idite prokleti u oganj večni, pripremljen đavolu i anđelima njegovim. Vidite koliko je čovekoljubiv Bog. Ali ljudi koji se druže s đavolom i tamo zajedno sa đavolom koji postaje njihov duhovni otac ostaju u ognju večnom. Nemaš opravdanja. Niko od tih samoljubivih grešnika neće ući u carstvo Hristovo, Svaki greh je samoljublje, jer čim čovek ne voli brata svog, on postaje samoljubiv. A gospod će biti sav ljubav, sav pravda, na dan strašnog suda. Zato će osuditi gospod grešnike za neljubav. Spasitelj veli, gladan bejah i ne nahraniste me, bolestan bejah i ne obiđoste me, a oni će reći, gospode, kada te vide smo gladna i ne nahrani smo, i žedna i ne napoji smo, i u tamnici i ne obiđu smo. Spasitelj će reći, ako ne učiniste jednom od moje braće, meni ne, ne učiniste. A oni su na zemlji bili bez Boga, nisu verovali da postoji Gospod Hristos. A na dan strašnog suda oni će videti gospoda, Tamo u paklu caruje samoljublje. On je donao evanđelje. Jer nikakvo zlo ne može ući u carstvo Božje. I nije gladan samo onaj koji je samo hleba gladan, nego je gladan svaki čovek koji traži istinu Božju, gladan dobrote Božje. Tako je duša gladna, to je duhovna glad. I ti vidiš takvog grešnika, koji je gladan reči Božje, kreni ka njemu, ka njegovom srcu. Ako te odbije, ti opet pripadni, pripadni molitvom gospodu za njega. Gospode, pomozi bratu mome. Tako se moli za bližnjeg svog. Izvedi ga iz greha, gospode. Ili, brat tvoj nađe se u pakosti, mržnji, zavisti. Gle, to je bolest velika. Prigrli je anđelsku vrlinu bratoljublje, ništa jače od ljubavi. Kad su fariseji sadukeji u hramu, spasitelju priveli grešnicu uhvaćenu u preljubi i tražili da je on osudi, spasitelj se krotko i blago sagnuo i pisao po prašini. A oni svi, pokarani u svojoj savesti, odoši iz hrama. Šta gospod radi sa njom? Pita je, ženo, gde su oni što te osudiše? Svi odoše, niko te ne osudi. Ni ja te ne osuđujem. Idi i više ne greši. To je put koji je Gospod Hristos ostavio u crkvi svojoj, da tim putem idemo. Da spasavamo brata od greha, a da nikada ne ubijamo grešnike zbog greha. Čuli ste, obično bezbožnici viču, nema Hrista, nema Boga, nema suda. Ali, na dan strašnog suda čuće, idite prokleti u oganj večni. A oni će reći, kada te vide smo, ti si živeo na 2000 godina pre nas. A spasitelj će njima reći, Ko učini jednom od moje braće, meni učini. Svaki u sebi nosi evanđelje svetu i time je hrišćanin, a vi niste u gordosti svojih hteli ni da čujete za njega. Ne ste meni, ne ste ni jednom od braće svoje. Da, to tako milosredno ophođenje sa grešnicima. A ti si hrišćanin, priđi, razreši okove bratu, pomoli se Bogu za njega, otposti za njega i Gospod će pomoći kad bude vreme. Ko ne ljubi brata svog, ostaje u smrti večnoj. Gospod Hristos nije rekao ko mrzi, nego čak i onaj ko ne voli brata. Ako se protiviš, ne priznajući da ga ne voliš, u smrti si. Dužan si da primoraš sebe na ljubav brata našeg. Tako današnje sveto evanđelje uči. Eto oproštaja, nalazimo svu istinu u njemu. Svi smo na putu ka strašnom sudu i znamo kako će se to odvijati. Neka bi gospod umnožio u svima nama pokajničko osjećanje da se jednom trgnemo od slavoljublja, i da pođemo putem pokajanja, da se trgnemo iz svakog ludila, teško svakom od nas, kada se obretemo s leve strane gospoda i čujemo one reči osude, idete od mene prokleti u oganj večni. Ne daj Bože da to bude ni s od nas. Gospode, oprosti i pomozi. Povuci nas ljubavlju svojom. Razreši okove greha naših samoljublja našeg, da bismo na dan strašnog suda obreli se s desne strane Hrista, slaveći gospoda sada i uvek i kroz sve vekove. Amin.